gau beraz, eh, mamian txartu dira, e, behaz, eh, beharko du gau jentzun dituenekin, erabaki, ja, erabakia izan den erosteko prezio hori, lau mila euroko hori, ja, prezioa justua dagon, edo, hor gau jentzun dugu, deitzen dena raporter publik delakoa, horrek baitu galdatzen altsitegiari, legeari begira, zer erabaki hartu beharko li... Eta beraz, unen uh, eh, konklusua argia izan da, eh, berak erra baitu, eh, legeari begira, presio hori, etzela, gaurko erikotxeak edo hausapetak uh, dituen motivazioekin justifikatzen